Večeras kao što je već najavljeno govorit ćemo o svojstvu, odnosno svojstvu čuđenja kojim se uzvišen Tebare Kvetala opisao u sunetu poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. salam. Navešćemo nekoliko hadisa koji potvrđuju navedenu, navedenu osobinu. E, prije svega, znači, hadis koji, bi, e, koji je naveo e, e šeh Islaminu Tejmije u knjizi ili dijelu Akidatul Vasitije, gdje kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ajibe rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi khiyarihi ili u drugom rivajetu gdje stoji znači isto tako ajibe rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi khiyarihi u prijevodu značenja kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allah se čudi tome kako njegovi robovi izgube nadu u kišu je ovdje konutu ibadihi kako je došlo to je gubljenje inače nade i, ili znači stanje očaja u bilo kojem pogledu međutim ovdje se misli ovdje se misli isključivo na gubljenje nade kada izgube znači po pitanju kiše ali Allah, e, poslanik sallallahu alihi vseleme kaže va kurbi hijerihi ili znači u drugom ovom rivajtu stoji va kurbi u kurbi poslanik sa svojom kaže gijerihi. Znači u prvom rivajetu je uh, hajrihi, a u drugom gijerihi. A u istom trenutku, znači koliko su oni god izgubili, izgubili nadu u, znači, Allahu Tebare Kvetara milost spuštanja kiše, u tom trenutku Allah Đelšan ukazuje da je jako blizu, znači, njih izlaz iz tog stanja. Da je jako blizu, ali to robovi ne znaju, ali Allah Đelšanu iz svog savršenog znanja zna. Zatim u nastavku hadisa stoji jenzuru ilejkum azalina qanitin. da Allah Đelešanuhu nakon toga gleda u njih nakon toga gleda u njih znači u takvom stanju fe jadolu jedhaku ja'lemu ene feređakum qarib. u tom stanju Allah Đelešanuhu njih gleda i smije se jer zna jer zna da izlaz blizu i ovaj hadis je znači hadis koji je hasan dobar a bilježi imam Ahmed i Ibnu Mađe. I vidimo znači da u ovom rivajetu, odnosno ovom hadisu poslanika sallahu alijih veselem, je potvrda da je uzvišeni gospodar opisan svojstvom, znači svojstvom čuđenja. Čuđenje, draga braći i cijene sestre, znači može imati dva značenja. Da bi mi bo, načela, e, bolje i detaljnije pojasnili ovu večerašu meselu ili svojstvo kojim se Allah subhanahu wa ta'ala opisao moramo navesti znači šta su kazali učenjaci. Znači kažu da čuđenje može imati dva značenja. Prije svega prvo značenje kada se želi tim postupkom pohvaliti počinilac nekog djela, razumijete? Tako što će to biti znak zadovoljstva i počinjocom i onim postupkom koji on, koji on čini djelom. I drugo, kada se želi pokuditi ili ukoriti počinilac nekog djela. I mi znamo znači kod nas kako i na koji način se mi čudimo stvorenja. Međutim Allah subhanahu wa taala kako se opisuje svojstima, ta svojstva nisu poput osobina osobina stvorenja. Također kaže da postoje dvije vrste čuđenja. Prva vrsta, znači čuđenje koje je prouzrokovano neznanjem. To jest kada se neki čovjek čudi nečemu ne znajući uzrok toga. Poput e, da se nešto desi neočekivano, pa se tome čovjek začudi, ili iznenadi, znači toj situaciji. A druga vrsta čuđenje nečemu uz posjedovanje potpunog, apsolutnog znanja znači o toj stvari, o tom dešavanju. I zato učenjaci navode za ovu drugu vrstu čuđenja primjer nekog čovjeka koji živi u nekom mjestu. U nekom mjestu, nekom prostoru gdje je običan svijet ili mase ljudi koji su tu kao stanovnici nemaju znači e, neke velike i visoke ambicije ili preokupaciju ahiretom. Nije se posvijetili ibadetu, ne čine ibadet. Međutim, ovaj čovjek koji je tu u tom mjestu, on se je posvijetio znači u svakom dijelu dana i noći da uradi neki hajr. Ili on ponavlja nešto što je naučio, ili uči nešto novo, ili čini neku drugu vrstu ibadeta, znači uposlenje ibadetom, udjeljuje sadaku, udjeljuje sadaku i slično. Šta se dešava? Znači Allah subhanahu wa ta'ala zna za njihovo stanje. Zna za njihovo stanje. Ali Allah Đelešanu se čudi ovom čovjeku. Koji u takvoj situaciji, u takvoj okolini, da je on jedini koji se toliko trudi, a drugi, a drugi se znači ne trude. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je opisan apsolutnim zanjem, draga braćo. Tako da njemu ne dolikuje, niti priliči, da u bude opisan ovom prvom vrstom. Znači da se čovjek čudi nečemu, što znači prouzrokuje neznanje, desi se nešto iz neznanja, nema znači nije prethodilo znanje tome. Razumijete, iznenada nešto se desi i ti se začutiš tome. Ne. Uzvišen Allah te bara i kvetala opisan apsolutnim znanjem i govorili smo svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala znači e, ili njegovog imena Alim i svojstva znanja El Ilim kojim je on subhanahu wa ta'ala opisan. Tako da on subhanahu wa ta'ala ne može biti opisan ovom prvom vrstom da se iznenadi nakon učinjenog dijela. Razumijete? Kao da nije znao, kao da nije posjedovao znanje, kao da nije posjedovao znanje o tome. Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen, on zna znači šta je bilo, šta će biti i ono što nije bilo, kada bi bilo, on te bare kvetala zna znači kako, kako bi znači i to bilo. Zatim iz ovog navedenog hadisa učinjaci navode mnoge koristi. Prije svega da čovjek ne smije gubiti nadu Allahu te bare kvetala milost. Zbog čega? Zbog čega? zato što je izgubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, pasti u očaj, znači, e, apsolutno, da zaboraviš na Allaha te bareke wa ta'ala njegovu moć, njegovu snagu, da on može izmijeniti situaciju, znači, u svakom dijelicu sekunde, je od velikih grijeha, od velikih grijeha, tako da nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost ne može izgubiti osim onaj osim onaj koji koji zapadne znači koji sebi dozvoli dozvoli znači ovaku vrstu grijeha da učini Zatim ovaj navedeni hadis potvrđuje nekoliko osobina. Nekoliko osobina kojima su uzvišeni Tebare Kvetala opisao u sunetu poslanika sallahu alijih vasalam. Prije svega svojstvo čuđenja. Zatim svojstvo znanja. Uh, u ovom hadisu također znači opisano svojstvo znanja. Jer poslanik sallahu alijih vasalam kaže u hadisu Ja'lemu ene feređekum karib. On Allah subhanahu wa ta'ala zna da je izlaz znači blizu. Da je izlaz blizu iz te situacije. Ali čovjek ili osobe ili ljudi koji su izgubili nadu e, da će kiša se spustiti, znači pali su u oča, izgubili su nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, a Allah Đelšanu, znači ovdje poslanik ga opisuje Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah zna da izlaz blizu. Znači zna ono što će se desiti, što će se desiti zna i posjeduje znanje prije nego, prije nego se nešto prije nego se nešto desi. Zatim e, svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala ovdje svojstvo smijeha, svojstvo smijeha, zatim svojstvo pogleda, svojstvo pogleda. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala uh, u nizu drugih hadisa je upisao se drugim svojstvima koje ćemo ako boj da mi navesti. Zatim druga fajda, draga braće i cine sestre, iz navedenog hadisa jeste da je rezultat čuđenja ovo kojeg je Allah poslanik sallahu alihi veseleme znači navo i znači opisao Allah subhanahu wa ta'ala je njegova milost. Njegova milost. I to je jedna od velike Allahovi te bareke u savršenje osobina. I zato mi pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala sva ona svojstva kojima se on subhanahu, subhanahu wa ta'ala opisao, pa tako je ovo svojstvo čuđenja koje nije u kom pogledu ne sliči osobinama, osobinama stvorenja. E, uvjerenje koje je znači plod spoznaje e, i rezultat e, s, e, i rezultat znači pojašnjenja ovoga hadisa da se svati na onakav način kako treba jeste draga braćo da čovjek zna Dala Đelešanuhu daje i iskušava stvorenja. Daje im teške situacije. Ali nakon svake te teške situacije također Allah subhanahu wa ta'ala da, daje znači izlaz. I svake znači ili poslije svake poteškoće dolazi, dolazi olakšica. Svakoj nevolji znači svakom belaju mora doći, mora doći kraj. I ovaj hadis također znači poručuje to i to je jedna od prodova ili spoznaja e, rezultat svatanja i razumijevanja hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi hadis koji ćemo navesti koji također potvrđuje svojstvo Allahovog tebarek ve taala čuđenja jeste od Ukbe ibn Amira radi Allah anu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ajib rabbuke min ash-shabi leysat lahu sabwa." A u drugom rivajtu in Allahe le ja'đebu minašabi leset lehu sabua. U prevodu značenja hadis, uh, hadis možemo znači prevesti Allah subhanahu wa ta'ala se čudi mladiću. Allah subhanahu wa ta'ala se čudi mladiću koji nema mladalačku strast. I ovaj uh, hadis bilježi Ahmed, imam Taberani, Ibn Mubarak u knjizi, znači, ili dijelu je Zuhd, Ebu Ja'la, a še je Šuajb, Arnaut kaže da je hadis Hasan li gajrihi. Također uh, e, imame Sahavi kaže da je dobar, da je dobar, da je prihvatljiv. A postoji mnogo rivajeta, mnogo rivajeta koji jačaju ovaj rivajet ovaj rivajet poput kuranskog ajeta koji ćemo navesti ili hadis koji znači bilježi, bilježi imam Buhari. Ovdje znači u hadisu poslanik sallallahu alihi veseleme kaže Allah se čudi mladiću koji nema mladilačku strast. Šta su kazali učinjaci po pitanju ovoga hadisa? Kažu uzvišen Allah subhanahu ta'ala za čudi ovom mladiću koji je pun snage, pun energije, posjeduje znači i strast i raznovrsne prolutjeve, ali pored svega toga on što znači posjeduje, on se bori, on se bori da sputa, da se suzdrži, da ne čini griješenje i da bude znači u pokornosti Allahu te bareke vetala pa kažu da ne čini velike grijehe velike grijehe zbog toga znači je e, ova stvar velika posebno znači omladina koja nije znači niti oženjena niti su sestre udate da pokušaju da pokušaju znači da se strpe i da budu od ovoga znači opisa mladića koji je naveden u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeći hadis koji takođe potvrđuje svojstvo Allahovog Tebarek i Vetala čuđenja jeste isto hadis od Ukbe ibn Amira da je kaže da je čuo poslanika sa Allahu alihi vseleme gdje kaže Ja'đubu rabuk min ra'i gane min firesi šezijetil džebeli ju'adzinu bi salati vo yusalli i ovaj hadis je jako isto bitan da se svati da se razumije kaže Allah dželevala se čudi čobanu pastiru znači koji čuva koji čuva ovce po planinskim vrhovima, pogledajte, po planinskim vrhovima, prouči o nezan i zatim klanja. Fa je kuru Allah azza wa jal. Zatim Allah Đelešan nakon toga kaže Unzuru ila abdi Hada yuadzinu wa yuqimu sala yakhafu minni kad gafertu li abdi wa adhaltuhu l'đenne. Pogledajte šta je poslanik sa selem. Nakon toga što taj pastir ili čoban kada čuva ovce i dođe vrijeme namaza, prouči jezan i klanja, Allah Đelešan nakon toga kaže pogledajte moga roba, pogledajte moga roba, znači proučio je ezan i kamet i klanjao znači namaz, bojeći se meni, je hafu minni. Pa kaže nakon toga Allah Đelešanu, kad ga fartuli abdi, ja sam svome robu oprostio, odhaltu hulđenne i uveo sam ga i uveo sam ga u dženet. I ovaj hadis je znači vjerodostojan. Šeh Albani kaže da je vjerodostojan, bilježi imam Nesaj i Ahmed Ebu Davud. A kako kažemo šeh Albani kaže da je hadis vjerodostojan. U ovom hadisu postoje mnoge koristi koje su učenjaci naveli, a mi ćemo se znači osvrnuti na ono što je spomenuto u dijelu Avnul Ma'bud u komentaru, u komentaru ovoga, ovoga hadisa. Prije svega kažu za učenje Ezana učenjaci u ovoj prilici, znači zbog čega se uči Ezan, zbog čega je osoba proučila Ezan, pa je klanjala, nije bilo džemata, nije bilo znači nekoga koji je s njim sam. Pa kažu da je od koristi učenja Ezana u ovoj prilici da se nagovijesti nastupanje, znači namaskog vremena, melecima i džinima, jer i oni imaju namaz koji obavljaju poput, poput nas. Zatim kažu druga korist navedenog hadisa jeste da znači osoba kada pruči jezan i klanja u tom trenutku s njim klanjaju meleci pa ima nagradu džemata. Pa ima nagradu džemata. Ovo su sve znači komentari učenjaka ehli sunneta vol džemata. Međutim, od koristi hadisa da Allah Đelešanu se čudi takvom robu i ponosi se pred melecima. Oni koji su bliski, oni koji su za Allah, tabareke ve ta'ala, mukarrabin, znači njima govori pa kaže pogledajte moga roba uči ezan i klanja zbog čega bojeći se mene i strah od Allaha te bareke vetara klanja boji se i strahuje znači od Allaha subhanahu wa ta'ala pa kaj ja sam oprosti uvešu ga u džennet zatim o stvari koje ukazuju znači na dodatnu počast koja je ukazana ome robu Allahom te bareke ta'ala a on je samo pastir koji čuva znači ovce da Allah Đelešanu se obraća melecima i govori pogledajte moga roba, abdi. Znači, pogledajte moga roba. Zatim, da kada uči jezan i klanja namaz, bojeći se od Allaha Tebare Kevetala, strahujući od njegove kazne, je znak da radi isključivo radi Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, da je muhlis u tome, da je iskren, da ima potpunu iskrenost u svom dijelu. Ne radi da bi ga neko drugi vidio jer nema ko drugi da ga vidi osim Allah, osim Allah te bareke, te bareke vetala. Što je nama znači isto tako, draga braćo, e, što trebamo da uzmemo kao pouku ili poruku ovog hadisa, da naša djela budu isključiva radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada radiš, želimo da radiš samo radi njegovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, radi Allahovog te bareke wa ta'ala lica, veličanstvenog lica. Zatim kažu da ovaj hadis ukazuje da je mustehab proučiti ezan i kamet, kada osoba klanja sama. Mustahab, znači nije naređeno, nije neki veliki sunet, ali je mustahab pohvalno, pohvalno da osoba kada klanja sama prouči ezan i kamet. I jedan od velikih koristi, draga braće i cijene sestre ovoga hadisa, da je ovaj namaz sebeb ili uzrok brisanja, brisanja greha, jer na kraju, znači u hadisu je došlo, ja sam oprostio, ja sam oprostio. Allah Đelešanu kaže, inner hasanati yudhibne sajiat. Zaista dobra djela brišu, brišu znači loša loša djela znači loše loše postupke zatim učenjaci navode jedan kuranski ajet kojim dokazuju ovu osobinu Allaha subhanahu wa ta'ala znači osobinu čuđenja pa kažu u sure e, Safat u 12. maja to lađe kaže bel ajibte wa yaskharun u prevodu značenja ti se čudiš a oni se rugaju ti se čudiš, oni se rugaju, Ibn Kesir Rahmetullah Ali kaže za ovaj ajet, ti se čudiš o Muhammede, znači Allah Žešan se obraća poslaniku Muhammedu Ali Islatu Vasalam, kako znači mogu poricatelji smatrati nemogućim ponovno proživljenje, a ti si čvrsto uvjeren, poslanik Islatu Vasalam imao jekin u to, a ti si kaže čvrsto uvjeren u tu čudnu stvar, a koja je to čudna stvar? Stvar u kojoj je obavijestio ga uzvišenala Tebare Kvetana, za ponovni povratak tijela, znači nakon što istruhnu. A kaže oni nasuprot tebi, od siline njihovog njekanja, izrugljuju se tebi zbog toga što im govoriš da znači, će njihova tijela znači ponovo biti proživljena. Ovo je značenje kuranskog ajta. Međutim, i postoji drugi, e, drugi rivajet ili kirajet učenja ovog kuranskog ajta, gdje učenjaci kažu koji je znači prihvatljiv, prenešen i ispravan. Bel ađib tu, وَيَسْحَرُونَ Da se Allah subhanahu wa ta'ala čudi. Da se Allah čudi znači stanju nevjernika kako mogu da se izruguju, kako mogu da poriču ponovno proživljenje. Razumijete? Tako da učenjaci navode e, ovaj ajet kao dokaz da je Allah subhanahu wa ta'ala opisan osobinom čuđenja, znači u Kur'anu. Što bi značilo, znači ovdje dama ne fetha. Bel ađibte bilo bi upućeno o Muhammede znači ti se čudiš a bel ajibtu vraća se na Allaha te bareke te bareke ve tala da je on taj koji se koji se čudi nevjernicima. Zatim sljedeći hadis, šesti hadis koji ću vam čeras navesti od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallahu alihi veselem rekao a hadis bilježi Buharija. Znači ovo je jedan od najjačih dokaza i suneta poslanika sallahu alihi veselem jer ga bilježi, jer ga bilježi imam Buhari. Uh, an nebije sallahu alihi veselem kale Ađib Allahu min qawmin al-jannata fi fis salasil. Pogledajte. Allah se čudi, kaže poslanik alayhi ve sellem, ljudima koji ulaze u džennet u lancima. subhana. Je se dobro čuli? Znači, Allah se čudi ljudima koji ulaze u džennet u lancima. I ovaj hadis je spomenut u poglavlju, poglavlju džihada. Jako bitno. E, mislim samo da shvatite na bosansku Allah se čudi ljudima koji ulaze u dženetu lancima zar imaju ljudi koji će ući u dženetu lancima subhanovo kako znači shvati razumijete ovaj hadis poslanika sallahu alihi vasara znači postoji više uh, pojašnjenja o, o, ovog značenja da se Allah čudi ljudima koji će ući u dženetu lancima prije svega znači da se ovdje uh, čudi onima koji ulaze u islam u lancima Što bi značilo da je ovdje nazvao Islam džennetom. Kao kažu učinjaci. Jer je Islam sebe bi ulazak e, znači sebe ulaska u džennet. Islam je znači sebe ulaska ulaska u džennet. Tako da bi kao da je rečeno znači da se Allah čudi narodu jedhulunel znači jedhulune e, Islam došlo bi kao čudi samo koji ulaze u islam u lancima, ali ćemo vidjeti znači šta su kazali učenjaci. Jer ovaj drugi rivajet, isto tako u Buhari stoji, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Hurere ga, znači bilježi o kuranskom ajetu djela što on kaže vi ste najbolji od svih koji su ikad pojavili. Pa je poslanik kazao najbolji ljudi prema drugim ljudima. E sad slušajte. Dovedete islancima na njihovim ratovima da bi ušli islam. I ovo znači isto također znači hadis koji, uh, koji je spomenut znači u pogledu džihada. Što znači, znači od značenja drugo, da može biti da se aludira na muslimanske borce koji padnu u robstvo i kao muslimani u okojima neprijatelja umru. Pogledaj, znači ovdje hadis može biti od značenja da se Allah čudi ljudima koji ulaze u dženet u lancima. Kojim ljudima? Znači oni muslimanima koji budu zarobljeni od strane nevjernika pa budu okovani i nakon toga u okovima presele, u lancima presele. Razumijete? Da se Allah Žešan takvoj kategoriji ljudi ka, takvoj kategoriji ljudi čudi. Odnosno muđahidima i pravim istinskim borcima la lahom te bareke ove tala putu. Zatim imamo drugo tumačenje da kažu da se aludira na nemuslimane koji se borili protiv muslimana i bili zarobljeni i okovani u lance. Znači nemuslimani nevjernici, borili se protiv muslimana, muslimani ih uhvatili, zarobili, okovali i doveli, znači, i zatvorili u zatvor. Šta se dešava? Ali nakon boravka njihovog i miješanja s muslimanima, odnosno posmatranja kako muslimani žive, takvi odluče da prihvate din. Prihvate din, pa su sebe ti lanci koji su jela, e, kojim su i vjernici okovali, zarobili i bacili u zatvor, bili sebeb da oni se vrate istini, da prihvate istinu, da prihvate islam, a kada prihvate islam, Allah došao nakon toga i uvede, uvede u džanet. Tako da kažu učinjaci, draga braći i cijene sestre, da iz ovoga vidimo da su islamska osvajanja bila puna beričeta za ovakve ljude i veliki hajr za njih. Kad pogledamo s jedne tačke gledišta, s druge da nije cilj borbe džihada na Allahom te bareke putu da se ljudi zarobljavaju samo, znači da je isključivo to cilj, ili da se zemlja uzurpira otima, već prvenstveno je cilj, draga braćo, širenje, širenje islama, širenje vjere, blagostanja u svim krajima svijeta. To je glavni cilj džihada i borbe. Znači, nije sad kako neki danas tvrde i pokušavaju pojasniti onaj period osvajanja u vremenu poslanika, u vremenu halifa, četvorice halifa, u Amevijskom, Abasinskom carstvu, znači čak i Osmanskom carstvu, da je bio znači samo cilj kakav? da osvajaju, da porobljavaju, da otimaju tuđa dobra. Razumijete? To nikako znači nije cilj, pogotovo znači za osobu koja i ole poznaje znači islam ili zna bilo koju uh, informaciju islamu ili ako čita, će da je ova tvrdenja tačna. Postoje, draga, da mnogi hadisi koji demantuju to. Prije svega, znači, evo, jedan primjer. Poslanik sallahu alijih vasallam, koliko je samo hadisa ukazao, znači, koji postiču na oslobađanje roba. A vi znate kad idete u borbu da ono što zarobite da su to robovi. Poslanik, znači mnogo, mnogo hadisa, mnogo hadisa je naveo koji postiču i daju veliku nagradu i garant onome koji oslobodi roba na lahom te bareke, te bareke vetala putu. Zatim, e, fajde koje su, u stvari da su ta osvajanja, bile blagodat za druge, dokazuje znači ovaj hadis jer su oni koji su bili zarobljeni od strane muslimana kada su vidjeli znači u čelijama dok su i e, prebacivali iz mjesta u mjesto razumijete dok su imali e, mogućnost kontakta s muslimanima kada su vidjeli njihovo bratstvo samilost solidarnost kako poštenje imaju pravdu koju znači posjeduju to je sve njih ponukalo da prihvate jedini islam međutim danas koliko muslimani budu se udajali od ovakvih stvari toliko je se drugi udaljuju od njih, ne žele da prihvate. Međutim, što muslimani budu e, e, se više pridržavali propisa vjere i praktikovali u svome životu, tako će vidjeti drugi, znači njihovim postupcima istinu, istinu kojom, kojom su okičeni, odnosno e, ispravnost ispravnost vjere koju zaista tumače i koje, koje se iskreno pridržavaju nakon kako traži Kur'an i sunet poslanika sallahu alihi wasallam. Zatim sljedeći hadis koji bilježi ima Ahmed ibn Hiban al-Bejhaki at-Tabarani, a e, imam al-Hakim kaže da je vjerodostojan i u tome se slaže imam Zahabi a šeji Šuaj Barnaud kaže da je ovaj sened lanac ovog hadisa jak. Gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem od ibn Mesuda, da je poslanik sallallahu ve rekao, Ađibe rabbuna azza wa jalla min rađulein. Allah subhanahu wa ta'ala čudi se dvojice ljudi. Pogledajte. Čovjeku koji napusti svoju postelj, ostavi svoju ženu i ustane i klanja. Razumijete? Zatim Allah Đelešanu kaže E ja mela iketi, o moj melec, obrati se njima. Unzuru ila abdi fare min firashih. O meleci, pogledajte u stanje moga roba. Ostavio je postelju ostavio je svoju ženu. Ustao je da obavi namaz radi meni. Ragbeten fima indi. U nastavu hadisa kaže poslani sa oseleme. Iz velike želji i žudnje za onim što se nalazi kod mene. Wa šefakata mima indi. I straha od onoga što se nalazi kod mene. Allahu akbar. Znači iz nade i straha, iz ljubav prema Allahu, iz ljubav prema onome što Allah Đelšanu je obećao vjernicima, čovjek u tom trenutku ostavlja, znači, i postelju, lijep, znači krevet, ostavlja ženu, ostavlja sve i ustaje da se prepusti i preda Allahu te bareke ve ta'ala, znači iz velike želje za onim što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, dženetom, prostranstvima, oprostom, makfiretom, sve znači spada u to i s druge strane ne znači samo i želje to, nego i straha, straha ga tjera da ustaje, straha ga tjera znači da se obraća Allahu te bareke ve ta'ala i da moli i da moli Allaha subhanahu wa ta'ala. I drugi primjer, kaže poslanik sa Allahu alihi vseleme, čovjek koji se bori na Allahovom tebare ta'ala putu. Znači Allah Đelšanu se čudi dvojici ljudi, jednom koji ostavio ženu postelju, razumijete, lijepo kreve, lijepo mjesto i ustao da klanja, i drugom, znači borcu na Allahovom tebare, tebare ta'ala putu. Ali šta se dešava? Fenhezemu fa'alime ma alihi min al firar ve ma lehu fir ruđu fa hata uhri kademu i čovjeku, borcu na Allahom te barek i vetala putu, kada dožive poraz, kada dožive poraz, pa on zna s jekinom šta ga očekuje ako pobjegne sa bojnog polja. Razumijete? Vi znate da je bježanje sa bojnog polja jedna od situacija da Allah neće takve gledati, da od velikih grijeha. E, pa kaže poslanik sallahu alihi vseleme, ali isto tako zna šta ga očekuje ako se vrati na bojno polje. Razumijete? Ako pobjegne zna i zna ako se vrati, ako ustraje u borbi na Allahom te bareke vetala putu. A zatim odluči feređa. Zatim odluči sve dok ne preseli na Allahom te bareke vetala putu. Ali zbog čega se on vratio? Nastavu hadisa kaže poslanik Ragbeten, odnosno kaže poslanik prenoseći govor Allaha subhanahu wa ta'ala Ragbeten fima indi. Uh, iz velike želje on se vraća ponovo, znači na poprište borbe, iz velike želje za onim što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, wa وَشَفَقَتَ مِمْ indi, Isto tako iz velikog straha, iz velikog straha, boji se Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga što se nalazi od kazni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, džehennem, boji se toga, plaši se toga, pa ga je to navjelo da se vrati. Zatim kaže, فَيَكُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ li melaiketihi a zatim Allah Đelešanu se obrati svojim, uh, svojim melecima pa kaže unzuru ila abdi rađa ragbetem fima indi wa rahbetem mima indi hata uhriqa demu pogledajte kaže poslanih sl. selem o kao meleci pogledajte u mog roba ponovo Allah Đelešanu se ponosi sa svojim robom pred venecima pogledajte u moga roba vratio se iz velike želje za onim što se nalazi kod mene od moje nagrade i straha od mene i moje kazne. Kaže, sve dok nije preselio na lahom te bare kve tala putu. Što znači da ovdje ovaj hadis također potvrđuje, potvrđuje osobinu e, kojom se uzviše Allah te bareke Atala opisao, to je osobina čuđenja. Zatim sljedeći hadis koji ćemo navesti je dio hadisa prethodno koji smo već naveli, o, isto tako znači od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم Allah Đelešanu se čudi borcu ili čovjeku na Allahom te bareke vetala putu koji se znači odšao boriti na Allahom te bareke vetala putu pa njegovi prijatelji dožive poraz dožive poraz fa alime ma alihi fa rađa hata uhri kademu zatim zna šta je na njemu znači od obaveza u tom trenutku da učini pa se je vratio pa se je vratio na poprište borbe dok nije preselio na Allahom subhanahu wa ta'ala putu fa je kulu Allahu ta'ala li melaiketihi a tada Allah subhanahu wa ta'ala kaže melecima unzuru ila abdi rađa ragbeten fima indi wa šefakata mimma indi hata uhri kodemu pogledajte u moga roba vratio se iz velike želje i žudnje za onim što se nalazi kod mene. I isto tako i straha od onoga što se nalazi kod mene, to je moja, kaz, moja kazna, pa je preselio, znači borio se sve dok nije preselio na lahom putu. I ovaj hadis bliži Ebu Dawuda, šeh Albani, rahmetullah ali, kaže da je hadis vjerodostojan. Neki od koriste ovog navedenog hadisa. Prije svega, znači, imam subki rahmetullah ali kazao da u ovom hadisu je dokaz da je mustehab, pohvalno, a ne vađib, znači mu istehaba ne vađib obavezno, muđahidu kada vidi da su mu prijatelji poraženi, kad je u borbi poprište, vidi znači da se gine, da muslimani gube, da su uh, znači već uh, izgubili i da će neprijatelj pobijediti, a on u takvom stanju nastavi borbu. Znači to je pohvalno mustehab da on nastavi da se bori. Svi ljudi, znači muslimani u tom trenutku ginu, gube, E, neprijatelj znači napreduje, on nastavlja. I ovaj hadis znači ukazuje na to da je mustehab tako onda nastavi. Ali kaže onog trenutka kada uvidi da bi njegovo ostajanje prouzrokovalo potpuno uništenje od strane neprijatelja, ne samo da oni pobjedi, nego uništenje, smrti, sve, tada mu je obaveza vađib da se povuče, tada mu je obaveza vađib da se povuče. I ovaj govor je spomenut u Avnul Ma'bud, komentar znači ovog hadisa u knjize Budavude. Odnosno, uh, zbirci ili sunenoj budavido. Ibn Kesir Rahmetullah Alijih kaže, mnogi hadisi ukazuju, mnogi hadisi ukazuju da je dozvoljeno da je dozvoljeno u ratu ući u otvoreni sukob sa neprijateljem. Znači, dozvoljeno da uđeš u otvoreni sukob sa neprijateljem, znajući da u tom prijeti velika opasnost, iskušenje i težak, znači, proboj. I ovo je spomenuto u Suboru Selam. E, zatim znači naredni hadis koji potvrđuje Allahu te barek otala osobinu čuđenja jeste da hadis od An Ali ibn Rabi'a od Ali ibn Rabije da je kazao kale šehitu Alijen radijallahu anhu wa utiya bidabatin yarkabaha gdje kaže da sam gledao Aliju radi Allah anuhu kako se penje na svoju jahalicu. Pogledajte, kako se penje na svoju jahalicu. I u trenutku Felema vada riđlehu fir riqab qala bismillah. I u trenutku kada je zakoračio nogom da uzjaše, da je uzjaše, kazao je bismillah. Kazao je, znači, u ime Allaha te bareke ve ta'ala. Zatim kaže u hadisu Falema stava ala zahriha kada se znači uspeo na nju, na njena leđa, kazao je Alhamdulillah. Nakon toga je proučio kuranski ajet, Subhane lazi sahara lena hada vama kuna lehu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. munkalibun. U suri Zuhru 14. ajet. Djela shanu znači kaže uzviše neka je onaj koji nam je ovo počinio koji nam je ovo počinio mi to sami znači ne bi se mogli postići i mi ćemo se sigurno Allahu te bareke wa ta'ala svi vratiti. Zatim je kazao summa qala alhamdulillah tri puta thlasa marat. Suma kale Allahu Ekber salasa marat. Nakon toga je izgovorio tri puta Allahu Ekber. Znači tri puta nakon ovog proučenog ajeta. Alhamdulillah A nakon toga tri puta je proučio Allahu Ekber. Zatim je proučio dovu. Subhaneke inni zalemtu nefsi fagfir li fa innehu la jagfiru zunube ila ent. Znači nakon toga je proučio slavljen neka si ti o uzvišeni gospodaru. Nema istinskog Boga osim tebe i zaista sam ja sam sebi, znači ili prema sebi nasilje počinio, pa mi oprosti. Kaže u ovdje, znači, e, pa mi oprosti. Zatim, nakon toga, šta je Alija uradio? Thume dahika faqila ja emir al mu'minin minejiše in dahikt. Nakon što je proučio, subhaneke, inni zalemtu nefsi, fagfirli, fa innehu la jagfiru zunube ila ent. Bože, oprosti mi, jer niko ne oprašta grijehe osim tebe. Nakon toga Alija radi Alanhu znači, se nasmijao. Pa su ga upitali, o, znači, e, vođo pravovjernih ili vjernika, zbog čega, znači, zbog čega si se nasmijao? Pa kaže, kala rejtu nebija sallallahu alihi wasallam fa'ale kema fa'alt zaista sam vidio poslanika sallahu alihi veseleme da je učinio kao što sam ja učinio. Znači, kompletan postupak koji je prenešen u hadisu, poslanika alaih salatu wasalam, ga je učinio slume dahika fakult. Zatim se je poslanik alaih salatu wasalam nasmijao, pa sam ga ja upitao, ali ja je upitao poslanika kada ga je vidio, Ja Rasulallah, min eji šein dahikt, o Allaho poslaniće, zbog čega si se nasmijao. I ovdje dolazi znači, dokaz, dokaz našoj večerašnjoj meseli. Pa kaže sallallahu sallahu ve selleme: Inna rabbaka ja'đebu min abdihi idha qala igfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba gajri Kazao je znači sallallahu sallahu ve selleme: Zaista se Allah Đelešanu čudi Čudi znači svome robu kada izgovori riječi Gospodaru moj oprosti mi Znači, tražiš da Allah Žešanu oprosti. Ja'lemu enahu la yakfira zunube gajri. Čvrsto vjerujući i znajući da niko drugi ne oprašta grijehe, grijehe osim osim mene. I ovaj hadis bije Ebu Davud, a šijeh Albani, rahmetullah alihi, smatra ga vjerodostojnim. Iz večerašnjeg, draga braće i cijene sestre predavanja, imamo nekoliko koristi e, koje znači proizilaze iz ovog večerašnjeg predavanja. Prije svega potvrđivanje i utvrđivanje osobine čuđenja, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala dolikuje. Ne ulazimo u kakvoću, ali mi znači istinski potvrđujemo da je uzviše Allah subhanahu wa ta'ala se opisao tom osobinom. Zatim ta osobina u kom slučaju nije poput osobina stvorenja. Znači u kom slučaju nije poput osobina stvorenja. Niti sliči, niti sliči osobinama, osobinama stvorenja. Hadisi koje smo citirali večeras, draga braća, potvrđuju Allahov rububijet i uluhijet. Znači Allahovo gospodarstvo također je Allahov jednoć. Zatim, u večerašnjim hadisima e, smo naveli nekoliko osobina također koje se e, potvrđuju kojima je opisan uzvišen Allah Tebare Kvetala. Jedna od tih osobina je osobina Allahovog Tebare Kvetala pogleda koji gleda znači svoja stvarenja. Zatim osobina smijeha, osobina smijeha, Zatim smo kazali, znači iz ovog što je proizlazi, da nakon svake teškoće dolazi olakšica. Ma u kakvoj se situaciji nalazio, ma koliko ti teško bilo, znaj znači da posle svake teškoće će doći olakšica, što znači da trebaš biti onaj koji sabura, koji sabura i koji je strpljiv na lahom te bareke, te bareke vetara putu. Zatim vidimo znači veliku, veliku e, blagodat Allaha te bareke vetala prema svojim robovima, neizmjenu milost, znajući kakvoj se kakvoj se situaciji nakon toga nakon toga Allah subhanahu wa taala daje izlaz svojim svojim robovima u večerašnjem predavanju odgovor i džehmijama i mu'tazilama i svim onim koji negiraju Allahove te bareke ve taala osobine ili ih krivo tumači i bježe onog pravog značenja e, kojem znači nas podučava poslanik sallallahu sallallahu alejhi ve sellem zatim draga braćo e, vidimo da Allah Đelešanu se opisuje uh, svojstvom znanja svojstvom znanja Zatim ukazuje da treba imati lijepo mišljenje o Allahu te bareke ve taala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači ovim hadisima ukazuje da čovjek treba imati lijepo mišljenje prema Allahu subhanahu subhanahu ve taala. Ne smiješ gubiti nadu, ne smiješ padati u očaj. Moraš imati lijepo mišljenje o Allahu subhanahu ve taala da je on blizu, da je njegova milost blizu, da je izlaz iz svake teške situacije, znači blizu, samo čovjek treba da ustraje i da se preda Allahu subhanahu subhanahu ve taala. Zatim, e, kako učenjaci kažu, odgađanje kiše, kao što se desilo, znači da je prouzrokovalo e, da ljudi određeni izgube nadu, Allahu te bare kvetala milost, odnosno spuštanje kiše, se ne događa iz igre i zabave od strane Allaha te bare kvetala, neke uzvišeno od ovih, znači manjkavih osobina, nego sve to se dešava sa vrhuncem Allahove te bare kvetala mudrosti. Znači sa vrhuncem Allahove Tebare Kvetala mudrosti što prouzrokuje da se robovi vrate Allahu Subhanahu Wa Ta'ala da dove, da traže, znači da se predaju Allahu Subhanahu, subhanahu Wa Ta'ala i to su od nekih koristi večerašnjih predavanja neke smo već naveli, znači kada smo spominjali određene hadise, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama, da nas učite na pravome putu, da popravi naše stanje, jedini naša srca i safove da nas uputi ka istini, da nam istinu učini istinom, pa da je slijedimo, da je volimo, cijenimo i poštujemo, a zablu zabludom da nas sačuva <clears throat> da budemo od onih koji je slijede i nas i naše najmilije. Subhane Allahum, hamdika, šadan, la ilahi, la ent, astak, vrka, tubu, lik, vajazakum, Allah, khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.